Slavēts Jēzus Kristus. Esiet sveicināti, mīļie radio Marija klausītāji, ir trešdiena 29. mais. Šoreiz stundas turpinājumā mēs piedāvājam ieskatu kādā vērtīgā konferencē, ko rīkoja Rīgas augstākais reliģijas zinātņu institūts. Semināra garīgie impulsi tēma bija Euharistija un seminārs notika 23. martā. Piedāvājam noklausīties priestera Andra Marija Jerumaņa referāta pirmo daļu – Labdien, lai slavētu Jēzus Kristus. Vai jūs dzirdiet, vai man jākliedz? Viss ir kā, ja kādam ir grūtības dzirdēt, es mēģināšu stiprāk runāt. Es tā to tēmu īsti nebiju sapratis, eh, bet uh, uh, mēs, kad mēs satikamies ar Lolitu, Lolitas kundzi, tad mēs runājam par uh, par to, kā eharistija eh, var dot atbildes mūsdienas izaicinājumiem. Un es gribētu eh, sadalīt eh, šīs pārdomas četros punktos, trijos vai četros punktos. Vispirms būtu izcelt, kādi tad ir šie izaicinājumi, uz kuru eharistiskais noslēpums var mums palīdzēt Tad parādīt otrā, pirmā punktā, tas nozīmē pēc šī ievada, ievada parādīt, kā, apskatīt, kā eiharisti apgaismo mūsu ikdienas dzīvi, um, izejot no šī izteiciena, ko Ignācijas no Antiohijas saka, dzīvo jukstā eh, dominikam viventes, lai būtu gudrus, es to pasaku latīniski, ja? Uh, dzīvo saskaņā ar svētdienu. Un tad eh, tas trešais punkts, tas otrais punkts varētu būt, eh, kā eh, eharistija var apgaismot arī mūsdienu cilvēku, mūsdienu pasauli. Iziesim no, no izaicinājumiem, kādus, ar kuriem mēs saskaramies mūsu sabiedrībā, tas, tas vien, atgriežas pie pirmā punkta, un kā, kādi ir jautājumi, ar kuriem mēs sastopamies mūsu sabiedrībā, kā kristieši un arī kā kristieši dzīvodams pasaulē, kurai ir dažādi uzskati, dažādas, um, dažādi viedokļi. Kādi ir tie, tie, tie pamati jautājumi, uz kuriem ehristiskais noslēpums varētu mums atbildēt? Mēs īstenībā esam apgaismības bērni, laikmeta bērni, un esam arī uh, pēc Eh, apgaismības eh, bērni. Un eh, šo, šo, šo laikmetu raksturo tātad, zināma brīvības izpratne. Esmu brīvs, un tā brīvība ir, ir nerelacionāla. Tā ir brīvība, kas ir saistīta ar es. Tā ir brīvība, kas ir tātad iezīmēta no antropoloģiskā viedokļa, no individualisma un no ētiskā viedokļa ar egoismu, kas tam seko. Kā eheristija varētu atbildēt uz šo jautājumu? Tad brīvība kā autonomija, brīvība ne kā relacionalitāte, brīvība kā egoisms. Tas ir viens, viens pamat jautājums, antropoloģiskās jautājums. Otrs antropoloģiskās jautājums būtu saistīts ar eksistenciju. Ja? Eh, cilvēka sirdīs ir ilgas, bet viņš neatrod to pareizo atbildi. Viņš meklē dažādas barības, lai iegūtu patieso laimi. Bet ja, laimes jautājums ir būtisks. Vienmēr bijis gan romiešu laikā, antīkā kultūrā, gan kristiešu laikmetā, gan arī šodien. Bet kādas ir tās atbildes, kuras mēs varam dot, un kāds ir atbildes, ko mums laikmets dod – Un, kā zināmā mērā, ehristiskais cilvēks eh, var sev palīdzēt un arī var palīdzēt citiem. Trešais jautājums, kas ir saistīts ar šo laikmetu, ar šo laikmetu kur mēs dzīvojam, ir jautājums par racionalitāti. Dotā brīdī mums ir sašaurināta izpratne par prātu, par, sašā, par racionalitāti, par to, ko mēs nosaucam par zinātni. Uh, reducēts, eh, reducēta iz, izpratne. Ir prātīgs tas, kas ir zinātniski pierādījums, eh, piera, ko mēs varam pierādīt ar mūsu zinātniskām metodēm. Un mēs eh, reducējam tātad prāta darbību um, vienā izpratnē. Pazūd estētiskā racionalitāte, pastāv vairākas racionalitātes. Bet ar apgaismības laikmetu tiek izgrūst tālā, tiek diskvalificētas citas racionalitātes. Estētiskā racionalitāte, reliģiskā racionalitāte ir viena racionalitāte, zinātniskā racionalitāte. Racionalitāte, kas nav atvērta uz transcendenci, bet kas ir ietvērta šajā pasaulē. Un viss, kas ir pāri, pazūd. Nav vairs metafizikas, pēc kanta nav vairs arī uh, iespēja sasniegt dievu. Kā e-, eharistiskais cilvēks, kā eharistiskais noslēpums var mums palīdzēt saprast, kad, <clears throat> kad paplašināt eh, šo prātu izpratni. Mēs dzīvējam laikmetā, kad arī kristietis kā tāds piedzīvo krīzi personīgā dzīvē un uh, nesaprot vairs, kas ir būtisks kristietībai, bet kas tad man raksturo, vai tad ir vērts būt par kristieti? Kas es esmu? Vai ir vērts eh, šajā plu reliģiskā plurālismā vēl sludināt Kristu? Vai tad visas reliģijas nav līdzīgas? Ko es vēl varu atnest citiem? Šaubas, kas iestājušās mūsos, jo mēs neredzam vairs mūsu identitāti, mūsu specificitāti. Ehristijas noslē, noslēpums var mums palīdzēt saprast arī, kāda ir mūsu specificitāte, mūsu identitāte. Redzēsim, kādā veidā. Mēs e, dzīvojam e, laikmetā, tad arī, kur kristieši kā tādi iekrīt ar baznīcas dzīve, tiek iespaidot no šī individualisma. E, aizmirstot šo baznīcas, es esmu kristietis, ja, bet bez baznīcas es, es piekopu savu liturģiju, es piekopu savu dzīvošanas veidu, man ir savs garīgums, man, man, es eju uz baznīcu, uh, Tā kā es eju uz eh, veikalu, vienā, vien, viens svētdienas es tur, nākošo svētdienas es tur, tajā dienā es piekopu to ritu, tad nākošā dienā citu. Eh, pazūd šī, šī vienotība, zināmā vērā, pasvītrojot šo daudzveidību, kaut kādā veidā eh, pazūd ar šī vienotība. Jā, Jēzum, mēs dzīvojam laikmetam, kurā mēs sakam jā Jēzum arī, bet ne baznīcai. Jā, jā Jēzum, bet baznīca tā ir korumpēta, baznīca tā ir institūcija, baznīca tā ir apspiedoša, baznīcas vēsture nav nekāda skaista, baznīca tie ir skandāli un tā tālāk. Kā e, ehristiskais noslēpums var mums palīdzēt atbildēt uz šiem jautājumiem? Mēs dzīvojam arī baznīcā, kurā piedzīvo e, zināmo polarizāciju. Polemis, polemizācija un polarizācija. Mēs polemizējam viens pret otru, gan teoloģiski novirzi, gan uh, par pāvestu, pret pāvestu, par bīskapu, pret bīskapu un par to teologu vai pret to teologu. Un atkārtojās vēsturē, ko, eh, ko vienmēr jau ir teikuši, kad, ka, ka cilvēks ir jau viduslaikos, jau te cilvēks ir vilks cilvēkam, un uh, mūks ir lielāks vilks, un, un, un priesteris ir, eh, kā teikt, lupisimus, ja? Tas nozīmē vēl, vēl suminātā formā. Ja kāpēc? Kas tas ir? Kas tas ir šī, šī, šī, šī tendence uz sašķeltību, par kuru jau runā apustulis Pāvils? Eh, jūs nesat ne no Pāvila, ne no Pētera, bet jūs esat no Kristus. Kas ir tā tendence sašķelties? Tik tālu, ka Pāvils saka, tad, kad jūs strīdaties, ne, ne, ne, nesakot, ne, nekožiet viņam to degunu, ja? Nu, kas ir šī, šī, šī tendence sašķelties, ja, vai eharistiskais noslēpums ir izprasts. Mēs pat sašķelamies liturģijas dēļ. Liturģija vēliet būt avotam, kas veido baznīcu, vienotību un tā tālāk. Mēģināsim saprast. Eharistija, kas arī palīdz arī sabiedrībā saprast brālību, izlīkšanas atslēgu. Mēs dzīvojam sabiedrībā, kur mēs esam patiešām eh, konflikta situācijā kur, uh, kur, ir, kur ir uzpeldējusi uh, naida kultūra, hate culture, kā saka angliski. Pietiek atvērt uh, sociālo tīklus, sociālos tīklus, pietiek redzēt, kā mēs runājam, vai tas būtu Latvijas politikā, vai uz skatības, kura katra jautājuma. Tad mēs arī redzam, ka Latvijas ir otram labākais ēdiens. Tur mēs redzam, ka atbilde sociālos tīklos uh, Un tad tur saprotam, kaut, kaut ko mēs varam atnest, kā eharistijas noslēpums var dziedināt sabiedrību. Vai var dziedināt, ja? jo tas arī ir, viņš, ja, kā saka, krizologs, ja, tas ir, eh, <clears throat> tas baznīcas stāvs runāja par farmakosu, ja, par eharistiju, kā par zāli, ja. Vai patiešām eharistija var mūs dziedināt, var dziedināt kristiešus? Mēs dzīvojam laikmetā, tad, tad arī, kur eharistība var iedvesmot arī uh, visu pasauli. Tādā nozīmē, ka iedvesmot eh, to, ko baznī, sociālās struktūras var iedvesmot, var atrast atbildes uz uh, izaicinājumiem, globalizācijas izaicinājumiem, var atrast atbildes uz nabadzības izaicinā, uz, uz izaicinājumu ir milzīga nabadzība pasaulē, pus pasaulē mirst badā, mēs to aizmirstam, ja? Ir e, konflikta situācija, Pāvis Francis runā par pasaules karu fragmentātā, sadalītā veidā, ir vairāk par 250 karu pašlaik. Ir ekoloģijas jautājums, ja? E, kā, kāda ir saistības ar heharistiju un ekoloģiju. Nu, lūk, es esmu tikai iezīmējis e, dažus jautājumus Eh, par kuriem mēs eh, tikai virspusēji runāsim un, eh, un mēģināsim kaut kādā veidā atrast dažas atbildes. Un viņas nebūs izsmeļošas, viņas būs tikai tādas iedvesmojošas. Un iesāksim ar, ar, ar, ar to, kā arī Eh, ko nozīmē eharistija eh, priekš ticīgiem? Mums ir jāatgūs atpakaļ eharistijas nozīme. Jums bija lekcijas no vēsturiskās puses un tā tālāk. Eh, mums ir jāsaprot, ka baznīcas ir tukšas, viņas iztukšojas šeit rietumu pasaulē. Kāda iemesla dēļ Latvijā nav labāk nekā ārzemēs, to nedomājiet. Ja? Izskaitiet, cik ir procenti, kas iet baznīcā visiem katoļiem, kas ir šeit Rīgā, uh, Eh, cipars ir mazāks nekā Šveicē. Ja? Tas ir uz 2-3% katoļu iet baznīca katru svētdienu. Tad, tad eh, ne, tikai mazāk baznīcas ir, un tad ir tāds, tāds iespējas, ir, liekas, ka baznīcas ir pilnas. Protams, <laughs> kādreiz bija 90% eh, rietumos. Tagad ir vidēji 5, 6, 7%. Tur, kur es dzīvoju Šveicē, tur lielos svētkos ir 33%, citā gan tās uh, eh, svētdienās ir D5%. Ja, bet kāpēc eharistija kļūst nenozīmīga vai relativizējam eharistiju? Kāpēc? Tas ir tas jautājums. Varbūt tāpēc, ka mēs nesaprotam, kas viņi ir, un ka mēs nesaprotam, ka eharistija ir būtiska uh, sastāvdaļa no mūsu ticības. Un tāpēc mēs varam uzskatīt, jā, ka tas ir nepieciešams nav nepieciešams. Eh, un, un tā frāze, ko dzirdam parasti cilvēkos, ir tā, bet eh, mēs jau, eh, viņi jau nav labāki, ja tie, kas iet uz baznīcu. Norādot uz to, ka mēs reducējam kristietību uz ētiku. Un kristietība vispirms nav ētika. Kristietība vispirms ir kaut kas cits. Kristietība tas ir iepazīties ar dzīvo Dieva dēlu un viņu iepazīties un viņu apliecināt. Un ētika, ētika būs sekos. Bet tas ir attaisnojums, ko atrod bieži vien kristieši, kas saka, kuri nekas nepraktizē, viņi saka, mēs jau esam labāki par tiem, kas neiet. Tas arī notiek pie ebrejiem, ja, kuri praktizējušie un nepraktizējušie. Jautājums ir tāds, eh, tad kristietība ir reducēta uz, eh, uz ētiku. Skaidrs, ka ir zināma ētika un ir morāle, bet mēs nevaram reducēt kristietību uz ētiku. Vispirms, kā teica Benedikts 16. kristietība ir satikt vienu personu un visi jā un nē ētiskā laukā izies tikai no šīs, eh, no šīs īstenošanas, jo tu esi saticis Jēzu Kristu. Ir ārkārtīgi svarīgi saprast, eh, ka eh, mēs esam zaudējuši mistisku aspektu un kontemplatīvu aspektu mūsu kristietības izpratnē. Mēs esam to reducējuši bieži vien uz, uz, uz, uz baušļiem, un eh, uz, uz, eh, uz grēkiem. Tu esi kristietis, ja tu negrēko, un tu esi labs, ja tu, ja tu neesi labs, ja tu grēko. Viss tas arī taisnība. To neviens neieslēdz, bet varbūt prioritātes nav pareizi izskaidrotas. Un tad, kad mēs nododam tālāk baznīcā vai, vai sprediķos vai mūsu bērniem katehēze, viņi arī iesākās, es skatos, kā tas ir pie manis, viņi iesāka tādu moralizēšanu, sagatavos pirmo komuniju Bet neviens nav, ie, nav ievadīts vispirms adorācijā. Neviens nav ievadīts, eh, eh, nav nolikts eh, svētā sakramenta priekšā. Aizmirst ir, ka kristietība ir tā ir garīgā komunība ar Kristu, ko tu satiec. Tagad mūsu katehizācija, viņa ir nacionalista, kā noci, nu, no, nu, tas nu, tādu, kā saka, tas ir um, zināšanas nodot tālāk, doktrinalista, jā. Katehēzē, katehēze ir arī ievest kontaktā ar patieso dzīvo Dieva dēlu. Un, un pie tā pieder arī, protams, nodot tālāk patieso doktrīnu tā tālāk. Bet, ja tā nav, ja, tu, ja tā nav, ja neiet vispirms satikšanās ar Kristu, ir nepareizi izpratne. Eh, nepareizi izprat par kristietību. Un tieši tāpēc ehri, mums ir jāsaprot eh, pareizo ehristīsko ko Eh, nozīmi mūsu dzīvēm. Ja vecāki, eh, es pazīstu vecākus, kurus jau bērnus jau ved uz adorāciju divu gadu vecumā. Es pazīstu arī tādas katehēzes metodes, kur vispirms sākās ar kontemplāciju jau no bērnu vecuma, ja divu gadu vai trīs gadu vecuma. Un ir pārsteidzoši redzēt, ka bērniem ir tā pārdebiskā izpratne par Dievu klātesamību. Cik interesanti, ka tas sasniedz to, ko Maksims uh, Eh, Maksims um, apliecinātājs ir teicis, un es, to, es, to, ne, es biju Romā kādā ekumeniskā kongresā pirms de, desmit dienām, un bija Cīrišas um, pareisticīgais bīskaps, un viņš stādīja priekšā, kā, kāda nozīme liturģija, liturģija pie pareisticīgiem. Ja. Nu, viņš izgāja no Maksima apliecinātāja, bet... Uh, tie laiki, kad nekad to ne, ne, ne pareizticīgā baznīca ir, ir sašķelti, tas ir mūsu pats autors, kā teikt, arī mūsu katolis. Tāpēc ir vērts ieklausīties, ko viņš saka, ko Maksims apliecinātājs mums iemāca. Viņš saka, pirms teoloģijas nāk teognozis. Ar kā tas nozīmē iepazīšanā dzīvē, iep, iepazīst, iepazīšanās ar dzīvo Dievu. Un tas notiek liturģijas laikā, eheristijas laikā. To saka Ma Maksims apliecinātājs. Nu, tas pareizticīgais liecina, mēs tā pareizticīgā baznīca to esam sen sapratuši. Arī to katoļi ir sapratuši. Tas jau nav tā, ka nav sapratuši. Bet vienkārši, ko tas mums atgādina, ka pirms teoloģijas, un tad pieceļās pēc tās diskusijas viens vācietis, tāds stingrs, konservatīvs, klerikāla apģērbs, viņš saka, ar vācu akcentu, viņš saka, jā, bet tas nozīmē, ka e, e, jūs uzskatiet, ka prāts ir sekundārs, jā. Ja? Jūs uzskatiet, ka prāts nav universāls. Ja jūs sakiet, ka vispirms vajag pie, izdarīt dieva pieredzi, piedzīvot dievu, un tad tas eh, pareizticīgais atbildi, jā, tā ir atšķirība rietumiem un ar apgaismības laikmetu iespaidu, ja, kuru mēs domājam reliģiju eh, tīrā prāta ietvaros. Bet, eh, <laughs> bet kristietība ir vispirms epignoze, kā saka puslūs Pāvils. Tas, tiks, tas ir eh, un, un eh, kristietība, tas ir pazīt tevi, un pazīt tevi, tas ir mūžīgā dzīve, ja? Jāņa evaņģēļā. Un, un tā pazīšana, viņa nav intelektuālā pazīšana. Tā noformulēšana racionālā līmenī, teoloģiskā, spekulatīvā līmenī ir ārkārtīgi svarīga, bet viņa nav pietiekoša, nav vispirms dieva pieredze tā teognozis. Un to teognozis tu vari jau viņu, tu vari ievest bērnu, kur, eh, kā teica tas pareisticīgais, bet, bet kā Maksims to saka, bet kā saka visa Karmeļa eh, doktrīna, eh, tu satiekot dzīvo Dievu iekšējā lūkšanā, kontemplatīvā lūkšanā. Un ja mums tā katehēze nav Eh, virzīti vispirms uz satikšanos ar Kristu, bet uz doktrīnas nodošanu tālāk, lai tu būtu labs katolis, lai tu nebūtu erētiķis. Tu jau esi izdarījis vienu izvēli, kas to padara par erētiķu. Jo tu esi atsacījies no mistiskā aspekta, no kontemplatīvā aspekta. Redziet, teoloģijai, eh, tad, kad tēt, eh, mazā Terēza no bērna Jēzus tika izsludināta par svētu, par doktori, Jānis Pāvils II pateica, viņa pieder pie svēto teoloģijas žāra. Ja? Un kas raksturo, tas, kas, rakst, kas rakstīja tās letāls, kas uzrakstīja to pozīciju, lai, lai, lai 900 lapspus eh, garumā, lai pateikt, kāpēc mēs varam piešķirt doktora grādu mazai Terēzē, pateic tāpēc, ka viņa ir šīs četras īpašības, kas raksturo svēto teoloģiju. Un, kā, un svēto teoloģiju raksturo kontemplatīvais aspekts, praktiskais aspekts, simboliskais aspekts un spekulatīvais aspekts. Un, un, un diemžēl vēsturē notiek tā sadalīšana, kad reducē teoloģiju uz spek spekulatīvo aspektu. Un, un pazūd kontemplatīvais, pazūd praktiskais, pazūd garīgais un pazūd tā. Un tad tā teoloģija vairs to nenes pie Kristus. Ja? Viņa ir zināšana, tu kļūsi par akstu mācītāju, par, kas ļoti labi zina tavas lietas kritiski, bet tu īstenībā tu nenodot tālāk iepazīšanos ar Kristus noslēpumu. Vai tad tā ir teoloģija jautājums? Vai tu te pazīsti to noslēpumu? Tas ir tāpat kā runāt par mīlestību, ja tu nekad neesi bijis iemīlējies vai ja tu neesi iemīlējies. Es varu teorētiski perfekti runāt par mīlestību grāmatas, es varu spekulatīvi runāt, bet man nav bijis tas piedzīvojums, es kaut ko nepatīku līdz galam. Es varu studēt eh, viduslaika mīlestības ar mīlestības vēstulēm, bet nekad nebūtu iemīlējies, un es nevarēšu saprast tās nianses, kas tur atrodas. Bet es būšu perfekts egzigēts, tekstu egzigēts un zinātnieks ar visaugstākiem doktora grādiem. Bet man pietrūks kaut kas. Nu, lūk, nu, ko es gribu pateikt? <laughs> Es gribu pateikt, tā tad eh, ir jāatgūst atpakaļ ehristiskā noslēpuma nozīme mūsu ticīgajā dzīvē, jo tas var mums palīdzēt Um, atbildēt uz dažiem šīs, šī laikmeta izaicinājumiem. Ja? Kāda ir racionalitāte uh, teoloģijā un garīgā dzīvē, kāda ir arī brīvības izpratne un, un tā tālāk. Ir, ir, ir svarīgi saprast, tā pirmā ideja būtu tāda, ka mums ir jāsaprot, ka tā ir garīgā pielūgsme. Logikē e latrējā, eh, saka apustulis Pāvils Romiešu vēstulē 12. nodaļā 1. pantā. Ja? Kas ēda, kas mani ēda, tas dzīvos caur mani, saka Jēzus. Ja? Vai mēs saprotam eh, šo saistību, ko kādreiz Raciņš ar savā vēstulē par uh, par, par, par, par evaharistiju, kā mīlestības sakramentu. Viņš saka, ka kristieši iet uz komuniju, viņi nesaprot, ka eh, tā ir komunija. Viņi jau nesaņem kaut kādu lietu, tā kā maizīju un, un kaut kas, kas ir, un tu domā, ka tu viņu apēdīs, bet viņš jau tevi apēd, izējot no baznīcas stāva izpratnes. Ja. Viņš jau tevi ievēlk savā dzīvē, bet tu domā, ka tu viņu apēdīsi. Mēs ejam ar tādu dominējošu attieksmi, Un mēs nesaprotam, kad, eh, ka tas, kas mani ēd, tas dzīvos caur mani. Kad mēs tiekam ievesti viņu dzīvē, tas ārkārtīgi svarīgi ir, ja to, to saprast. Romiešu vēstulē 12. nodaļā 1. pantā mēs lasām, ka Pāvils saka, tāpēc es jūs, brāļi, Dieva žēlastība aicinu upurēt savas miesas kā dzīvu upuri, svēts un Dievam tīkams, šis ir jūsu garīgā pielūgsme. Mums ir jāsaprot, ka jaunais kults ir garīga pielūgsme. Un, kad eh, viņš nav atvienojams, es nevaru būt kristietis, es nevaru būt katolis, ja es, ne uz, uz, ja es nepiedalos svētajā misē. Tas ir tik radikāli. Tas vienkārši līdz, nav līdz galam izprasts uh, eheristiskais noslēpums, cik tas ir būtisks uh, mūsu ikdienas izpratnē. ir, ir jāsaprot arī, ka eh, šī garīgā pielūgsme, eh, tā ir vis, visu ticīgo pielūgsme. Tu, kas piedalies švētajā misē, eh, kad piedalies misē, tā ir, tā ir visas baznīcas, tā ir ticīgo upurs. Un tas ir tas, ko, ko otrā Vatikāna koncila reliģiskā reforma mēģināja nu, pasvītrot – Tas nav tikai priesteris, kas tur ir, bet mēs visi kopā esam. Tas ir arī mūsu upuris. Bet priesteris, protams, Kristus vārdā, in persona Kristi, tu upurē, bet tu esi kopā ar viņu. Saprast šo eh, to, to, to faktu, kad kas ēd šo maizi dzīvos mūžīgi – parāda arī, eh, ka šī garīgā pielūgsme eh, nav kaut kas relatīvs. Tas ir saistīts ar mūžīgo dzīvi. Un ja Kristus ir nācis, lai mūs ieviestu mūžīgā dzīvē, tad eharistija, ja Kristus ir teicis, ka sēž šo maizi dzīvos mūžīgi, un tie, kas nepiedalās svētajā misē, nepiedalās eharistijā, kaut kādā ziņā nav sapratuši šo saikni ar mūžīgo dzīvi un nav sapratuši, cik, eh, cik mūžīgās dzīves jautājums ir, ir svarīgs katram no mums. Ja mēs esam kristieši un nav, nav sapratuši, ko Kristus ir, ir, ir īstenībā, eh, kādā jaunās attiecībās viņš mums ir ievedis ar Dievu. Un no tā izries, ja es sapratīšu to kā garīgu pielūgsmi, kurā, es, eh, kurā man tiek atvērts debesu vārti, es dzīvošu mūžīgi, un eh, kas ietekmē arī manu ikdienas dzīvi, tas nozīmē, ka eh, man ir jādzīvo saskaņā ar svētdienu. Tam ir ārkārtīgi liela nozīme. To saka, to saka Ignācijas no Antiohijas. Ignācijam no Antiohiem šī, šī izteiciena, šis izteiciens ir brīnišķīgs. Dzīvo saskaņā ar svētdienu. Jukstā Dominikam viventes. Tas nozīmē, šī formula, ko Antiohijas eh, moceklis eh, mums atstā, parāda eh, saikni starp eheristisko realitāti un kristīgo eksistenci ikdienas dzīvē. Tā, tā nelēma jau ir tāda, ka mēs aizjām uz baznīcu, mēs iznāc, iznākam ārā, mēs sākam atkal strīdēties, melot un, un visu, ko darīt. Šī dikotomija eh, parāda, ka mēs nesam līdz būtības sapratusi, ka Kristus ir tas, kas pārveido mūs. Ja es aizēju uz baznīcu tikai līdz pienākumu dēļ, tāpēc, ka baznīca man to prasa, tas ir labi. Bet ja es aizēju uz baznīcu un saprotams, ka es tieku pārveidots viņā, ir, tas nozīmē, jā, te jānotiek viens nobriedums, ehristiskais nobriedums. Tu nevari iziet baznīcas un baznīcas ārā un sāk akala nomālnot citus un strīdēties un nepiedot otram. Jeb tad nenāc, nenāc nes, nenes tā upuri. Katoļu baznīcā, Romas katoļu rītā ir vispirms, tas nozīmē mises laikā pasvīdrotu izlīkšanu ar to, ka tas ir Kristus miers. Eh, Ambrozija rītā tas, tā izlīkšana notiek pirms, kad sāk upuru dāvanu atnesam pie altāra. Visi, ja tu nevari iedot roku tavai sievai vai taviem bērniem, tad sastrīdēs, nu tad izej ārā un vispirms izlīgst ar viņu, un tad piedalies. Jo, jo tu nevari piedalīties mīlestības sakramentā, tu esi tu zaimo Dievu. Jo eiharisti ir mīlestības sakraments. Nu kā tu vari pieņemt Kristu, ja tu esi, ja tu esi sašķelts? Ja tu, esi, tu dzīvo stri, tu nevari piedot. Tu nonāc pretrunā ar kaut ko ārkārtīgi būtisku. Ja dzīvot saskaņā ar svētdienu, tam ir milzīgas konsekvences. Un, un eh, arī, lai atjaunot kristietību šodien un visu mūsu baznīcu izpratni un arī mūsu garīgo dzīvi šeit rietumu pasaulē, sekularizētā pasaulē ir jāatgūst atpakaļ ceļu uz baznīcu, uz liturģiju un, un saikni starp liturģiju un eharistiju un mūsu garīgo un ētisko dzīvi. Tu neesi pilnīgs kristietis, ja tu, ja tu esi atdalīts no kristīgās kopienas, kas celebrē kopīgi misi. Tas ir vērts pārdomāt par to. Dzīvot eh, saskaņā ar svētdienu, saka, tas nozīmē, eh, Pāvis Benedikts saka, ka dzīvot saskaņā ar svētdienu uzsver šīs svētdienas paradigmatisko vērtību attiecībā uz katru otro nedēļas dienu. Faktiski tas netiek atšķirts pamatojoties uz vienkāršu parasto darbību apturēšanu, kā sava veida iekavās ierastajā dienas ritmā. Tā nav iekava svētdiena. Tas ir kaut kas vairāk. Ja? Tas ir avots, no nu, kura mēs ieejam euritmijā, kā saka Augustīns. Pareizā ritmā ar mūsu brāļiem un māsām un pareizā ritmā ar Dievu. Tā nav iekava svētdiena. Mūdīgi, mūdīgi man jāizskrien uz baznīcu, izpildīt cilvēks būs, nav, būs navīgais grēks. Es nesaku, nav navīgais. Nu tad es esmu ticis vaļā. Tas ir pazemot, reducēt. Tas var parādīt, cik mēs primitīvi esam. Es mudīgi, mudīgi iedošu uh, saviem bērniem ēst, un tad es būšu ticis galā no savu pienākumu, un es tagad varēšu darīt, kas man patīk. Tā mīlestība ir ļoti tāda pavirša. Tas pats ar Kristu, kas notiek ar laiku, ko tad tu pēc tam tu pamet visu. Ja tās nav iekavas, saka Benedikts 16. Ja? Svētdiena nav iekavas. Un tad tā formula, viņa ir ārkārtīgi spēdīga, dzīvo saskaņā ar svētdienu. Kristieši vienmēr ir jutuši šo dienu kā nedēļas pirmo dienu, jo tā piemin Kristus atnesto radikālo jaunumu. Ja kristietība uh, atjauno skatus pasaulē, Tad, kad mēs eh, sekularizētā pasaulē sākam domāt, it kā ecit Kristus non darētur, lai neizteltu konfliktu sabiedrībā, mēs sākam domāt tikai izējot no prāta viedokļa, un mēs atsakam, atsakamies teoloģiski domāt, tad arī mēs piemērojamies pasaules domāšanai, un mēs nevaram vairs redzēt to gaismu, ko atnes ticība. Svētais Toms kādreiz teica ļoti labi. Viņš teica, e, ticība un prāt jau nav pretrunā. Pamatā ir tā paša gaisma. Bet rīta gaisma ir eņģeļu gaisma, tā ir Kristus gaisma. Tu rītu, gai, rīta gaismā redz visu daudz labāk. Vakara gaisma ir ieprāta gaisma. Tā ir patiesa gaisma. Tu redzi, bet tu pilnībā neredzi. Tev ir absolūti vajadzīga šī prāta gaisma, šī, šī pārdabiskā gaisma, kas ir Kristus gaisma kas tev apgaismo. Tagad, ja es ielieku iekavā šo gaismu, es vairs nespēju, es sāku domāt kā pasauli, es vairs nespēju saprast kristīgo laulības izpratni, es vairs nesāku saprast arī, kur ir labais un sliktais, jo es esmu aptumšojies, un vakarā es īsti labi neredzu. Man ir vajadzīga šī gaisma, rīta gaisma. Un tātad, ja es saku, kad es kad man jāiziet no šīs svētdienas gaismas, no Kristus augšām ceļušās gaismas, un ka tā nav iekava, bet ka tā ir jāapgaismo visu to, ko es daru, tā arī ir opus dei, eh, tas nozīmē garīgums, kur eh, Eskrīva de Balagara eh, pirms cik 60, 70 gadiem Spānijā uzskatīja, redz, kristieši īstenībā ir atdalījuši darbu un baznīcu. Un viņiem ir jāpārveido darbu par dieva darbu, opus dei, Tas nozīmē, jāsvēt, jā, jādara svētu savu darbu, kas kļūst par lūkšanu. Tad tā ir tā eharistiskā nozīme, kad svētdiena nav blakus um, nedēļai. Tāpēc svētdiena ir diena, saka Benedikts, kurā kristietis no jauna atklāja to savas eksistences eharistisko formu. Tā, kas raksturo kristietību, tā ir eharistiskā dzīves forma un vispirms priesterim. Skaidrs. Eharistiskā forma ir priesteru dzīves forma. Bet mums jāsaprot, ka priesteris ir tas pats kā levītu priesteris, kurus atgādināja pārējām ciltīm, ka viņi ir konsekrēti Dievam. Un tad, ja priesteris nedzīvo eharistisko formu, tad arī tauta nedzīvos eharistisko formu. Un ja tu nedzīvo eharistisko formu, tad tu arī pametīs priesterību, ja tev nebūs vairs jāgas tavai, tavai dzīvē. Jo viņi tikai ir saprotama eharistiskā formā. Bet tas pats notiek tā, ja tu attālinies no šī noslēpuma, ko tu svin svētdienā, tava dzīvē tu aizmirsti šo eharistisko formu. Un mēs kā priesteri to ļoti labi zinām, eh? tad, kad, kad neiznāk celebrēt mistību, kad mēs esam aizņemti, ka mēs darbs, mēs iekrīst, iekrītam darba herēzijā, kur akcija pārņem mūs, un mēs mums vairs nav laika satikt īsto Dievu, mēs varam labi rakstīt par Dievu, labi pasniedzēju būt, runāt labi par, par Dievu, bet īstenībā viņš jau mums sveš ir kļūst. Viņš jau ir reducēts uz ideju, vairs nav vairs tā dzīvā satikšanās un nav vairs tā teognozis. Un tad, tad tas ir bīstami, jo mēs izējam ārā no eihristiskās formas – Tātad, tāpēc svētdiena ir diena, kurā kristietis no jauna atklāja to savas eksistences eharistisko formu, saskaņā ar kuru viņš ir aicināts pastāvīgi dzīvot. Dzīvot, saka Benedikts, saskaņā ar svētdienu, tā tad nozīmē dzīvot, apzinoties Kristus atnesto atbrīvošanu un īstenot savu eksistenci kā sevis ziedošanu Dievam – lai viņa uzvara pilnībā atklātos visiem cilvēkiem caur cieši atjaunotu uzvedību. To tikai Ratzingers var rakstīt. Ja? Tik, kat, tas ir teologs, kas katrā vārdā ieliek kaut ko, tie nav nekādi tukši vārdi, tukši vārdi. Tad eh, atsāksim no jauna un izskaidrosim katru vārdu tā eharistiskā forma, ko tas nozīmē un cik viņa ir būtiska. Viņa ir būtiska, lai izprastu priestara dzīvi, viņa ir būtiska, lai izprastu kristiešu dzīvi, jo caur kristības sakramentu mēs visi esam priesteri, tā ir vispārējā priesterība. Un visi kristi, kristiešu kristības sakramenti ir aicināti dzīvot pēc eharistiskās formas. Jo tikai eharisti, kristietība ar e, eharistisku formu ir ticama teica teologs Ansurs un Baltasārs. Un tu tikai tad pārliecināsi cilvēkus pieņemt Kristu. Ne ar, taviem, ne ar to loģi, teoloģisko loģiku, kas ir absolūti nepieciešama, jo mēs prātu labi vērtējam, lai komunicētu mūsu patiesības ar, ar tiem, kuri meklē, lai viņus pietuvinātu, bet arī lai parādītu, ka mēs, ka to, ko, tam, tam, kam mēs ticam, ir zināma loģika. Bet tā ir loģika, ko saprotam Dieva gaismā, rīta gaismā, Kristus gaismā, svētā gara gaismā. Tātad, dzīvot saskaņā ar svētdienu nozīmē dzīvot apzinoties Kristus atnesu atbrīvošanu. Tas no, Kristus patiešām ir mūs atbrīvojis. No kā? No, tā, no, tās, no tā, kā saka, kā Augustīns teica, inkurvāciju – Viņš mūs ir atbrīvojis eh, no iedzimtā grēka eh, nasta, no, no, no šīs, eh, no šī, no šī nomāktības, kas nomāca Luteru, kas nomāca katru kristieti. Bet Luters netic, ka, tie, ka, ka, ka tā atbrīvošana ir patiešām svētdarīšana – Bet viņš to skat, kad viņš ir, e, Dievs tev attaisno nepieskaitot, bet tu palieci grēks. Bet šeit mēs ticam, ka patiešām e, e eharistiskā forma nozīmē, ka es pieņemu to, ka es esmu atbrīvots. Te ir viss brīvības tēma. Jā. Kristietība, brīvība, e, kristietībā brīvība ir saņemta brīvība. Viņa ir uzdāvināta brīvība. Tā ir brīvība, kas iziet no patiesības. Patiesība to pataisīs brīvu. Kristus to pataisīs brīvu. Tā nekad nav brīvība, kas iziet no sevis, no pašas sevis, bet tā ir brīvība, kas, kas ir dāvana. Tā ir brīvība, kas ir, tev atbrīvo no verdzības. Tā nav brīvība kā totāla autonomija. Tā, Te kārdinājums, kas ir apgaismības laikmetā, tas ir domāt brīvību kādams. Es būšu brīvs, tā es būšu kā Dievs. Bet mēs tā ir saņemta brīvība, un Kristus mūs atbrīvo. Lai mēs būtu brīvi, atgriežos pie Maksima, pie, um, pie, pie svētā Maksima apliecinātāja, viņš teica, Eh, brīvība, Kristus eh, nemazina mūsu brīvību. Viņš neapdraud cilvēka brīvību, kas apgais, apgaismības laikmets, bet kristietība un reliģija potenciē. Tā ir potencialitāte, kas ir ielikta dabīgā veidā tevī. Viņa tev atbrīvo no grēka, bet arī to dabīgo potenci, kas ir, tev paceļ. Tas, ir, tas nozīmē žēlastība, ekstolit, perfecit, kompletet. Tas nozīmē, viņa, viņa, viņa paņem, viņa paceļ, viņa papildina. Vai mēs to sapratīsim, ka mūsu brīvība, ka Dievs neatbraud mūsu brīvību, viņš viņu respektē, bet tu, tu neatgūst to pilnīgo brīvību. Viņš viņu respektē, jo viņš neuzspied Ādamu un Ievā. Viņi varēja aiziet. Tāpat pazudušais dēls, viņš varēja aiziet. Tu ņem lūdzu, ej. Bet tu nekad nebūsi patiešām brīvs, jo tu, tu, tu kritīsi un tu zaudēsi tavu cieņu, gribēdams būt pats. Neatkarība, brīvība kā neatkarīga no, nekur, no, no, saik, no pamatsaiknes. Kristīgā brīvība atklāja cilvēkam, kad, ka nepastāv brīvības, kas nebūtu dota. Un ka mana brīvība ir filiāla, filiāla brīvība, viņa ir relacionāla. Un tas nozīmē, viņa ir atbildīga brīvība. Tas, tad, kad, katru reizi, kad es piesaucu brīvību, un es saku, es, e, tā ir mana brīvība, bet, bet manas brīvības vārdā es jau visu nevaru darīt. Viņa ir relacionāla, viņa ir atbildīga brīvība. Ja es sapratīšu brīvību tādā nozīmē, kā dāvātu brīvību, tā būs eharistiskā brīvības forma, tad es arī sapratīšu, ka brīvība ir arī atbildīga brīvība. Es nevaru piesaukt manu brīvību abstraktā veidā, jo nepastāv brīvības abstrakt. Mēs visi esam iesaistīti vēsturē, tradīcijā, ģimenē, cilvēkiem, kas mums ir iedevusi dzīvi. Nepastāv abstrakta brīvība. Brīvība ir vienmēr dota. Nu, lūk, apzinoties Kristus atneso atbrīvošanu un īstenot savu eksistenci kā sevis ziedošanu Dievam Tas ir ārkārtīgi būtisks, tas, tas ko Sloskāns, bīskaps, godinamais Sloskāns saprata, ka viņš izvēlās šo frāzi upurs par brāļiem. Tas ir dzīvot savu dzīvi kā ziedošanu saviem brāļiem. Un eharistijas noslēpums tas ir Kristus, kas saka, eh, nav lielāks mīlestības, kā dot savu dzīvību par savu tuvāko. Nav lielāks mīlestības, kā atdot sev. Tā agapiskā mīlestība. Nav lielāks mīlestības, un eharistijas sakraments ir agapis, agapis, agapis, sakram, agap, agapis sakraments. Dargie radio klausītāji, jūs dzirdējāt eh, Rīgas augstākā reliģijas zinātņu institūta rīkotā semināra ierakstu. Seminārs veltīts evaharistijas tēmai notika šā gada 23. martā. Jūs dzirdējāt priestera Antra Marija Jerumaņa referāta pirmo daļu.